Creștinilor astăzi, toți cu bucurie să mergem, să mergem la Betleem. Celui ce scapă lumea din robie, să-i zicem toți Osana, să-i zicem toți Osana, să-i zicem toți Osana, a prunc Iisus.